Sohtakaj capítulo. KUNAPAS respetuan ya patron ninkuta allimpa hapichunko. CHAINAPI Dios ninchikmanta hinaspa CHIKMANTA ama hukmanta rimanankupaj. Sichus servientikunapa NIN INYIRMASIN kaptinga amaya iñigmasin MINUS minuspa hapichun. ...asuanja alintarajia sirvichunku, chay patronqa eñiqmasin ...inaspa inaspa kuya wawqin camachi kaykunata yachachispaykiya kamachi. Imawanmi kusikunanchikmanta. Señor ninchik y ninconata mana chaskispa, hukmankunata kunata ...inaspa y Diosmanta y kontrampi kajkunaha, hatun tukujmi, mana imapas yachmi. Hinaspa muspaipi hinarimakuspa Chaina Chayna mantam, miraron invidianakuykuna, piñanakuykuna, kaminakuykuna, inaspa hukman piensaykuna. Chaymanta mirarun y pensamientuyuq runakunapa atipanakuynin. Chayna runakunaha, manarexispan piensanco. ta Dios Diosta servispaiga apoyarusagmi, nispanko. Ari Diosta paja jore Tarirunjik, hinam tarirunchik, yachas panchikha. Nasis panchikha, kai pachamanja manam imatapas apamurjanchikcho. wanyukus y imatapas mana apasuncho. Pachanjikpas, mikunanjikpas kaptinga, chaywan ya Apuyay ella munaqkunaqa, Tintachikuspan pantaillaman hinaspa manabalej Kajkunayaman wichikunko. CHAIKUNAJA apakun llakimanmi hinaspa wañuyllamanmi. Qullqilla kuyayqa tukuy mana allin ruraykunapa mamanmi. runakunapas kuyaruspankum Diosman Inishankumantapas KARUNCHAKURUNKO. Hinaspam TUKSIKUCHKA hina llumpay kunaha soldado hina kasqanchikmanta. dios dios parunankanki. chaynaha chayllapa mana allin ta y imatapas allinta ruray. Diosta servispayá payllamanña hapipakuy kuyakuspa, y hinaspa un Juliana kaspa. Allin piliachka hinaya kipi kalpanchakuy. chaynapi wiñay tahi panaikipa mi Dios hayasurqanki, hinaptinmi iñisqaykimantapas willakurqankiña achka testikukunapaq ayllampi. Hamtam kamachimuyki kausachir Dios Diospa hinaspa, Poncio Pilatupa testimoniako testimoniaco Jesucristo hayllampi. Señor ninche Jesucristo, kamachimus kay kunata kasukui ama uchilikuspa, chaynapi amapipas igipa paitam Dios ricorichimunja monasjan tiempupi. Dios liam y ateinioh kamachikoja. Rey kunapa rey inaspa señor kunapa señor ninja. Paella mana wañoja. Paiga mana asuikui atina kanchaypim kausakuchkan. Paitaja mana pirunapas rikurhachu, nitajme rikuyta mancho. Paellama llumpay ateinioja. Paella tayayu paichasun wiñawiñaypaj. Amén. Llapa kamachi ama alabakunankupaj. Inaspa tukuruklla jori joligeman ama hapipakunankupaj. Paikunaja, Dios llaman ya Chanin Nimpiha, chaninninpiqa, llapay makunatapas pa juanchik. Alinkuna Ruraipia apuja Kachunko, Mana imayuqkunaman ya kusikuywan llapa Chaynapim makunapas tiempo Pukunapi Kapunga, hinaspan y causaita hay jaco Kartapa manta. Timoteo, imam son sunquykipi takiachi. Amaya uyarichu mana respetuan yanqapas yanqarimaqkunataqa. con Trampi, kontrampi, y mi ...mirimaniko nispa kunatapas. Chhayna chainayach tukuq ahtispankum, wakin dios Dios nenchiquia tuku imape imapi favorecesonkichik.